บุ๊กทูหกสิบหกชัยเซตอีเชสต์ชัยเซอีเชสสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งปริเตจัตเตลนีเมสโตเอเมเนียเอดโนปริเตจัตเตลนีเมสโตเอเมเนียเอดโน ผมของผม as m o i s v o i si as m o i s v o i si ผมหากุญแจของผมไม่พบ Не мога да намеря моя ключ. s n не мога да намеря моя ключ. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Не мога да намеря моя билет. Не мога да намеря моя билет. คุณของคุณ Ти твой свой си. Ти твой свой си. คุณหากุญแจของคุณเจอไหมนามเรลิทวอยาคลูชนามเรลิทวอยาคลูชคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมนามเอรลิทวอยาบิเลตนามเรลิทวอยาบิเลตเขา ของเขาโดยเนโกฟ Му. Той. Негов. Му. คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Знаеш ли къде е неговият ключ? Знаеш ли къде е неговият ключ? คุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหน Знаеш ли къде е неговият билет? Знаеш ли къде е неговият билет? тъ. Тя. Нейн и Тя. Нейн И. хай. Нейните пари ги няма. Нейните пари ги няма. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยเนนตเครดิตนาคาร์ตสิสตุยานิยมาเนนตเครดิตนาคาร์ตเครดิตนาตอีคาร์ตสิสตุยานิยมาเรา ของเราเนียนัชนีเนียนัชนี คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Нашият дядо е болен. Нашият дядо е болен. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Нашата баба е здрава. Нашата баба е здрава. คุณหนูของหนู Вие, ваш, ви. Вие, в а wie? เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนเ е ц а къде е вашият баща? Деца, къде е вашият баща? เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน д е ц ะเ ъ д е е в а ш а т ม м а й к Деца, къде е вашата майка?